wani jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar yi a katsina state Najeriya, inda muke gabatar da tafsiri na alƙur'ani idan ba manta ba jiya mun je ƙarshen suratun tahrim da aka yau sha allahu ta'ala za mu tashi a farkon suratun mulk a sura ta gaba ita ce suratul mulk wannan sura an kira ta da suna suratun mulk saboda lafazin al-mulk ya zo a cikin surayi a aya ta farko tabarakallazi biyadihi almulku saboda wannan ne sai ake ce mata suratul mulk makiyya wannan sura ce ɗan makka sura ce wanda aka sarkar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya hijira daga makka ya koma madina wa tusamma aidan alwatiya. waɗansu maluma da tafsiri kuma suna kiranta da suna suratul waqiya idan an kira ta da suna suratul waqiya to saboda abin da yazo a hadisi wanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ci yake cewa innaha alwaqiyatu min azabil qabr manzo Allah ya ce ita wannan sura ta suratul mulk tana kange mai karanta ta daga azabar kabari daga nan sai aka samu alwaqiya haka nan an kai waɗansu malamu suna kiranta da suna suratul munjiya munjiya da wannan sunan ya zo a hadisi amma hadisin a wajen malaman hadisi yana da rauni wa tuba fi ce al-mali'a sannan a cikin a cikin at-taura akwai wannan sura a cikin at-taura kuma a cikin at-taura an kira ta da sunan suratul mali'a haka aka kira ta da domin tana kiyayewa ta tseratar da mai karanta ta daga azabar kabari abdullahi dan masudin Allah ya kara masa yarda yana cewa hiyal mani'atu min azabillah ita mai hanawa ce daga azabar Allah wa hiya fi tawrat kuma yace akwai ta a cikin at-tawrat suratul mulk man qara'aha fi lailatin faqad akthara wa aqnab wani ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abdullahi na abbas abdullahi na abbas yake cewa wa bittu anna tabarakal mulk fi qalbi kulli mu'min abdullahi na abbas yace na so a ce kowane mai imani ya ce wannan sura ta suratul mulk da haka sura ce wanda ake fadaitarwa game da haddace ta wahiyar salasu na aya tana da ayoyi guda talatin daidai wa mawudu a har isi babban jigon da sura za ta karantar da mu shi ne tauhid da huta ala wafiradihi bil mulki wa bil khalqi wal in'ami wal hafi bin nazar fi ilmin makhluqat wannan sura za ta karantar da mu abin da ya shafi tauhidi ta Allah mai girma da ɗaukaka da kuma ba mu labarin cewa Allah nan shi ya kaɗaita a cikin al'amarin mulki na gudanar da al'amuran duniya shi ya kaɗaita a halitta shi ya kaɗaita a ni'imomi wanda yake bayansa wannan shi ne babban abin da wannan sura za ta karantar da mu tauhidi kare ta Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu abin da za mu karanta a cikin wannan sura al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga falalar karanta ta daga cikin hadisan akwai hadisin abu hudaira wanda Imam ahmad ya roito sai da abu hudaira yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in suratan fil qur'ani salasina aya shafa'at li sahibiha hatta gufira lahu tabarakal ladzi bi yadihi al mulk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata sura a cikin alqur'ani suran nan ayoyin ta 30 yace wannan sura ta ceci mai karanta ta a wajen Allah mai girma da daukaka ta yi ta magiya tana ceto har sai da Allah ta'ala ya ce ku tafi na gafarta musu ya ce wannan sura ita ce tabarakan da zibiya mulk sannan ya zo a hadisan abdullahi ɗan masu wanda muhammad nasu bin albani rahimullahu ta'ala ya inganta shi a silsila ta shi a ahadisi sahiha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita wannan sura ta waƙiya ta mulk tana kare mai karanta ta daga azabar kabari wannan mazan Allah ya faɗa don mutum na yawan karanta ta to tana ba shi kariya daga azabar kabari sannan yawan karanta ta yana sawa ta ci mutum a gaban Allah gobe da haka sai kowane musulmi ya kokari ya ga cewa ya haɗa wannan sura kuma yana yawan karanta ta Allah ya mana jagoranci kuma Allah ya azama akan abin da yake daidai bismillah Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله تعالى ya تبارك الذي بيده الملك ai allazi biyadihi almulk ubangijin nan wanda mulkin duniya da na lahira yake a hannunsa to tabaraka alkhairansa sun yawaita alkhairansa sun yawaita Allah wanda mulkin sammai da mulkin ƙasai mulkin duniya da mulkin lahira mallaka shi shine mai mulkin duniya shine mai mulkin lahira to alkhairansa sun yawaita shi ne ma'anar tabarakan lazi biye da hilmulk wa kuwa alakun da shayin kadir sannan allah mai iko ne a kan haka allah ta'ala ya buɗe wannan sura da yaban kansa da kuma bayyana wa mutane cewa allah ta'ala ma'abocin alkhairai ne da yawa ko ka ce albarkoki ko alkhairai duk ɗaya ne sannan allah ta'ala ya siffanta mana kansa da cewa shi ne mai mulkin duniya shi ne mai mulkin lahira shi ne mai zartar da al'amura shi ne mai hukuntawa kuma babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin wannan aiki sannan kuma ba mulkin duniya da na lahira kaɗai ba akan komai Allah ta'ala mai iko yana da iko akan komai da haka Allah ta'ala ya fara da yaban kansa da kuma tsarkake kansa daga duk wani abu wanda yake na allah allazi khalaqal mauta Allah nan wanda alkhairansa suka yawaita Shi ne kuma wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya kuma halicci rayuwa nan wasu malamai suka ce allazi khalaqal mauta fi dunya anan duniya shi ne ya halicci mutuwa a nan duniya wal hayata ya halicci rayuwa a lahira idan mutum ya mutu kaga ya mutuwar duniya ina aka tada shi gobe kiyama kuma yayi rayuwar lahira ce haka shi ne ya halicci duniya a nan duniya halicci mutuwa a nan duniya sannan kuma ya halicci rayuwa a gobe kiyama waɗansu malamai kuma suka ce a duka halittar mutuwa ɗin da rayuwa duka a nan duniya Allah ta shi ne ya halicci mutuwa kuma shi halicci rayuwa to saboda balaga ta alƙur'ani don a nuna cewa kowane mai rai sai ya mutu sai aka fara zuwa da mutuwar sannan aka zo da rayuwa amma abinda aya take shi shine Allah shine wanda ya halicci rayuwar mutane sannan kuma shine ya halicci mutuwar da za ta kashe su ƙarshen rayuwar Allah ta'ala ya yi wannan ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya muku jarabawa daga cikin ku suwane ne za su aikata kyakkyawan aiki ahsanu amala Suwa ne za su aikata kyakkyawan aiki anan kun ga Allah ta'ala bai ce ya halice mu bane ba dan yadda ne ne za su aiki mai yawa walam yaqul aktharu amalan Allah bai ce wa yafi yawan aiki ba me Allah ya ce ahsanu amala wani ne ya fi kyawun aiki don haka aiki duk yawansu in baya da kyau allah mai karfa ba aiki ko mun kaɗan ɗin shi in mai kyau ne kuma shi allah ya ce karfa malamai suna cewa aiki mai kyau shi ne aikin da ya cika sharaɗe guda biyu sharaɗi na farko akwai ikhlas daga wajen mai aikin nan sharaɗi na biyu kuma a samu cewa an shar'anta aiki ba ƙirƙiro aikin aka ba shari'a ce ta ce a yi aikin allah ne ya ce a yi kuma zan allah ne ya ce a yi to kuma sai aka yi da ikilasi aikin da ba allah ne ya ce a yi ba yadda aka sa ikilasi wurin yinsa ya zama aikin banza baya da kyau dole a samu ikilasi sannan kuma ya zama to an bi umarni ne wajen yin wannan aikin ba wani ne ya kirkiro da wannan aikin ba to Allah ta'ala ya halicce mu ne ya sanya mana mutuwa ya sanya mana rayuwa ko ya sanya mana rayuwa ya sanya mana mutuwa bayan rayuwa dan ya jaraba mu ya ga suwa ne za su aiki na kwarai a cikin mu wa huwa al-azizul ghafur shi kuma Allah mabuwayi ne sannan mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba zuwa gare shi Allah ya karɓi tuban mu sai ya ce الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa sab'a samawatin ibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa sab'a samawati Allah nan wanda mulkin duniya da na lahira yake a hannunsa to kuma shine fa wanda ya halicci sammai guda bakwai shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ibaƙan ɗaya saman ɗaya ɗaya saman ɗaya ba a manna suke da juna ba akwai tazara tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu wannan bangon saman da muke gani shi ne sama ta ɗaya to idan an wuce shi to kuma za a ga wata samar a samanta ita ma kamar yadda wannan take ita ma haka take amma a saman wannan ita ma in an wuce ta za a ga wata saman kuma da haka sama ɗin nan yadda Allah ya halice su ɗaya saman ɗaya take ba haka suke amanna ba ga ɗaya ga ta biyu amanna har guda uku a ga ta ɗaya to sai ta biyu na haka akwai tazara ta uku kuma na haka shine ɗibaƙan ma'ana ɗaya saman ɗaya haka Allah ta'ala ya halicci waɗannan sammai guda bakwai akwai ƙofofi wanda daga wannan sama za ka je wannan daga wannan za ka je wannan sannan akwai mala'iku wanda Allah ta'ala ya aji a kowace sama suna bautarsa hadisin isra'i da mi'raji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana Allah ta'ala ya aje waɗansu annabawa a cikin sammai ɗinnan sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai to Allah nan da yake da mulkin sammai da ƙasai Allah nan da yake da mulkin duniya da na lahira to kuma shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai ibaƙan ɗaya saman ɗaya sai Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taɓa samu ba a cikin halittar Allah wanda sama na daga cikinsu ba za ka taɓa samu a rashin dacewa a cikinsu ba Allah ya halicci ɗaya saman ɗaya to ya dace hakan da aka shi ne ya dace a hakan ɗaya saman ɗaya Allah ya ce ba za ka taɓa ganin wani abu na rauni ko kasawa a cikin halittun ubangiji ka kalli sama da kyau shi ya sanya Allah ta'ala ya ce farji'il basara ka ɗaga kanka ka kare kallon sama Haitara min futur za ka ga wata tsada a sama ba za ka gani ba wannan ita ce halittar ubangiji sai allah ya ƙara ƙalubalantar ɗan adam allah ya ce ka dai ƙara dubawa da kyau sun marji basara sun marji basara ko ka karanta ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير Allah ya ce sun marji'il basara karrataini ay karratan ba'da karra ka ƙara dubawa dai da kyau ka kalli sama ɗin nan Allah ya ce ka ƙara maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa yan qalib ilaykal basar khasi'an wa huwa zaka gaji da dubawa ka sabce ganinka khasi'an zanuran yana kaskantacce dan bai ga wani abu na aini ba ko wata tsada a sama ba wa huwa hasirun sannan kuma yana mai yanke ƙauna daga ganin wani abu wanda yake na ɓanna ko na tsada ko na aibu ko na kasawa a cikin halittar sammai wannan shi ne ƙalubalantar da ubangiji ala yake ga sama nan allah ta'ala ya harce ta allah ce ka duba gani in ka ga wata tsada allah ce za ka ta dubawa ba abinda na harga har ka gaji da dubawa sama ɗin nan ka dubi girmanta ka dubi shekarun da ta yi amma har yau ba ta taɓa tsagewa ba balle ta faɗo ta danna mutane amma ginin da mutane suka yi ko mun ƙwarewar injiniyoyi don yi ɗauki wani lokaci da kada kai haka nan sai ka ga baya sai ga tsara wani ruwa ya bayan wani lokaci ba sai an buƙaci a yi a gyara shi yau sama da ta nan shekara dubbai shekara biliyoyi amma ba taɓa gyaranta ba ba taɓa tsagewa ba wannan yana nuna ƙwarewar ubangiji a halitta wannan yana nuna cewa ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai to wanda ya waɗannan abubuwan shine wanda ya cancanci abota mashi Allah ya ce mai alaba wala kadan لهم عذاب نعم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وآتنا لهم عذاب السعير Allah ta'ala ya ce wala qad zayyana as-sama'a dunya kuma lalle hakika mu ne muka kawata saman duniya saman duniya anan ana nufin al-qurba ila al-ardi sama wanda tafi kusa da ƙasa ita ce sama ta daya wannan sama wanda muke gani mun gane wannan bangon da kake gani a sama shi ne sama ta ɗaya ɗin wannan bangon da kake gani har yau ba a taɓa yin mutumin da ya je kusa da shi ba domin da ake cewa ana zuwa wajen taurari da wata ai su ba manne suke cikin sama ɗin ba su a sararin samaniya suke na shi ma da haka ne ko a sararin samaniya suke a space suke amma ba mu nufin kinta su dai inda suke zuwa ɗin nan wannan sararin samaniyan nan ne suke zuwa kaza a ce wannan duniyar a je wannan duniyar amma har yanzu ba wanda ya zo wancan mawar sama taurarin ma da ake zuwa wurinsu ana ganowa allah kare sun ya har yau masu bincike da wanda ba ba binciken suke ba akwai taurarin da ba a san su ba sai yanzu ne ake gano su sai ka an ce an gano wani tauraro tun da aka yi duniya ba a taɓa lura da shi ba sai za a gan shi amma kuma tun da aka yi duniya yana nan da shi aka duniya wanda ya wannan halittar aiki duniya a wannan halittar shi ne Allah Allah ya ce wala kada zayyannan sama a duniya kuma lalle haƙiƙa mu ne muka ƙawata saman duniya ɗin wannan sama ta farko wanda muke gani da me muka ƙawata ta bi masabiha da fitilu su ne waɗannan taurari wanda suke ba da haske a sama ɗin in dare ya yi sai ka ga sama ta yi kyau in suka haskaka sama ɗai idan da babu hasken sama hasken taurari a sama cewa sama ba za ta yi kyan gani ba mun gani kada ka kawo kawai ranta bil'um ba tauraro ko ɗaya to da kallon sama ya zama abin tsoro amma sai Allah ya ƙawata sama ɗin da waɗannan taurari su kuma taurarin nan ba wai tafiya suke suna dawa ba yanzu haka kowanne tana nan inda take hasken rana ne da ya fi ƙarfin su sai ya hana su a su. amma da rana ta faɗi da ya biyu sai su kuma hasken ya bayyana to Allah ta'ala ce shi ne ya halice su don ya kawar sama da su waje Allah haru juman lishayaɗi sannan muka sa waɗannan taurarin waɗansu daga cikinsu su zama abin jifa shekaru watan na da kuma azabar sa'ir Allah ya ce sannan mun yi tattalin azaba ta wutar sa'ir da su waɗannan shekaru wanda suke ƙoƙarin satar jiyoji har Allah ta'ala yake sa waɗannan tauraru suna jefinsu a nan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa shi ya sama ya sanya ta guda bakwai to wannan sama ta farko ɗin kuma sai Allah ya ce mana ya ƙawata ta da taurari katada ɗaya daga cikin manyan malamin tafsiri kamar da ibn kasir ya kawo yana cewa Allah ta'ala ya halicci taurari lisarasu kisalin saboda amfani guda uku wannan taurari da muke gani Allah ya halicce su ne don su yi ɗan adam amfani manyan amfani guda uku ya ce a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya faɗi guda ɗaya su zama ado da sama sannan na biyu su zama rujuman lishayaɗi abin jifar shaɗani na abin da ake nufi da abin jifar shaɗani shi ne kamar da ya zo a hadisun manzan Allah sanin sallallahu Alaihi wasallam shaɗani sukan taka junansu wannan ya hau saman wuyan kafaɗin wannan sai wani ya hau kafaɗe shi sitayin haka sitayin haka har sai sun je bangon sama don su sato jin abin da ake faɗa zai faru domin allah ta'ala idan ya rufin wani abu ya faru yana sanar da mala'iku to sai mala'iku su dinga fasin wannan information ɗin tsakaninsu mala'ikun sama ta bakwai su gaya mana shida na shida su gaya ma na bakwai cewa a duniya za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza suna faɗin abubuwan da Allah ta'ala ya hukunta su faru a duniya to waɗannan shedanin sai su matattakala su taka junansu wanda ya je can saba ƙone to shi zai kanga kunninsa sai ya jiyo abin da mala'iku suke faɗa sai su sato jin abin da zai faru na saman sai ya raɗa ma na ƙasansa an ce za a yi kaza shi ma ya gaya mana ƙasarsa har a gaya mana ƙasan cewa ga abin da za a yi manzo Allah ce wannan na ƙasar shi zai je ya samu wani boka sai ya gaya mai cewa gobe za a yi kaza ko a wannan shekarar za a yi kaza shi kuma boka sai ya rike wannan manzo Allah ce sai ya hada da ƙaryar da ke hannunsa shi yasa wani lokaci sai ya ga boka yi gaskiya mun fahimta to sai Allah ta'ala ya halittu waɗansu taurari na musamman ana ce musu nuna idan suka hango shedanin nan sun tafi za a sato jin nan sai tauraron ya fashe sai wani abu kamar mashi ya fita sai je ya kai wannan aljanin nan farmaci sai ya watsa su su rugurguje su faɗo waɗansu kakare waɗansu mutu an hana sato wannan jin mun fahimta wannan ta'ala ya halicci taurari don su wannan aikin a sama su hana shaidanu wannan abin shi ne bahaushe ke ce ma mashin Allah yake cewa ko kibiyar Allah mashin Allah ko in ka gan shi to wani tauraro ne ya fashe ya kai farmaki ya kai attack ga waɗansu shaidanu wanda suka yi yunkurin su sato sai tsaka da ya ce amfanin tauraro na uku a sama shine suna nuna direction suke nuna direction a sama ko ba haka ba a wancan zamanin da idan matafiya na tafiya musamman a cikin ruwa a don sun shiga ruwa sun yi nisa ba gari gaba ba gari baya ba gari dama ba gari hagu sai ruwa kawai tsakiyar ruwa suke lokacin sallah ya yi ya za a shiga gane alƙibla to idan akwai wanda ya san taurari da movement nasu to zai iya gane alƙibla zai iya alƙibla da ya kalli sama ya ga waɗansu taurari zai ce to ga inda alƙibla na ta sai su sun su. to kaga taurari suna wannan aiki mun gane to wannan shi ne hikimar da ta sanya Allah ta'ala ya halicci wannan taurari Allah ya ce wa tanna lahum azabar sa'ir su waɗannan shedanu waɗanda suke ƙoƙarin satoji Allah ya ce kuma mustatalin azaba mai radadi ita ce azaba ta wutar sa'ir a gobe kiyama Allah ya tsare mu to Allah ta'ala kun ga anan ya ambaci waɗansu ayoyi nashi ayoyi kauniya tun daga aya ta farko zuwa aya ta biyar ɗinnan Allah mai girma da ɗaukaka ya mana bayanin waɗansu ayoyi nashi da waɗansu ayyuka nashi wanda suke nuni zuwa ga cancantar abauta mashi tabarakal da zai biye da alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga da ita ya fara sai ce annabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji al basara hal tara min futur thumma rji al basara karratayn yanqalib ilayka al basaru khasi'an huwa hasib sai ce wala qad zayyana samaa duniya dunya bi masabiha wa ja'alnaha nujuman lish-shayatin wa a'tadna lil-kafirina azaba sayyid kaga duk wani ayyuka ne na Allah ta'ala ya faɗa shine ke kaza shine ke kaza shine ke kaza wanda Allah ya haka ne don ya jawo hankalin mutane su gane cewa Allah da yake da wannan sifofin shine wanda ya cancanci abota mashi to mutane sai suka kasu gida biyu game da waɗannan ayoyi waɗansu suka kafirce duk da ayoyin ga ya sun su, waɗansu kuma sai suka yi imani to sai Allah ya raba mutane gida biyu ya faɗi sakamakon kowane ɓangare sai ya fara da wanda suka kafirce shi ne Allah ya ce wani lazina kafaru وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Allah ya ce azabar jahannama ta tabbata ga waɗannan waɗanda suka kafirta wanda suka kafirce ma Allah suka kafirce wa manzon Allah suka kafirce ma alqur'ani azaba ta tabbata a gare su azabar ta wutar jahannama Allah ya ce wa bi'sal masir cir da wannan makoma ina amfanin wannan makoma wutar jahannama ba ta da wani amfani ba ta da wani abin ba? Allah wadaran wannan makoma ta wutar jahannama to idan an saka su wutar jahannama me zai faru idza ulqufiya idza fiha, Allah ya ce idan aka jefa su ciki wannan malamai suka ce ya nuna mana ɗan wuta jefa su ake jefa su ake saboda waɗanda za su yi escorting ɗinsu zuwa wutan ai ba za su su je kusa da wutan ba da aka daga nesa kawai sai a dinga watsa su sai a dinga watsa su shine Allah ce iza'ul ufiha idan aka watsa su aka tinda su cikin wutar jahannama suna faɗawa ciki sami'u laha shahiqan sai su ji wani irin ƙara ai sautin munkaran ka sautin himar sai su dinga jin wani irin kuka kamar yadda jaki yake kuka din nan da ƙarfi haka za su dinga jin wannan kukan wahiya ta furu tana ta farfasa wutar jahannam tana ta farfasa suna jin ƙara tana ta farfasa ta kadu ta mayyazu ta kadu ta mayyazu da labai kullama ulqiya fiha fawdun sa'alahum sa'alahum khazalatuha Allah ta'ala ya ce ta tamayyazu min al-ghayzi wutan nan saboda yadda take ƙara take tafarfasa Allah ya ce yazu ta tayi kusa ta kikkice ta tsatsage min al saboda tsananin fushin da take cikinsa a wannan lokaci ai babban alil kafir tana tsananin fushi da kahiri jira take kawai a shigo da shi ta ci gaba da yi masa azaba kullama ulqiya fiha fawjun Allah ce duk lokacin da aka jefa wata jama'a cikin wannan wutar jahannama minhum la yuta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin wutar mala'ikun da ke tsaron wutar wanda suke wa mutane azaba wanda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani su 19 ne alaiha 19 mala'ika goma sha tara su ne ke tsaron wuta suke gadon wuta la ya sunan lahama a marahu wa ya fa’adu na mayu umaru kaushin fushi ke gare su a suke kullum suna cikin fushi suna jin haushin ɗan wuta suna suke kawai a ce ga a yi mai azaba su gaba da yi mai azaba waɗannan masu tsaron wutar idan aka jeho ‘yan wuta sai tsaye da su kuɗa ku tsaya shi ne Allah ce sa'ala kuma khazanatuha masu tsaron wuta sai su tambayi ‘yan wutan nan nan ya a cikin nazir wai ku a duniya Allah bai aiko muku da manzo ba Allah bai aiko muku da annabi ba ay rasulun yunziru kuma azaballah wani mai gargaɗi mai zo ba ne muku wa'azi game da wannan wutar cewa wanda bai ba Allah ba akwai wannan wutar za a kawo shi idan aka tambaye su me za su ce ƙalu ƙalu bala ƙadda ala nabiyyu fakallabana fakallabana wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi bala'in kabir Allah ta'ala ya ce فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير قالوا شيئا وتسبال أمسا سيشي بلا قد جاءنا نذير إيه للي ميدر يا زومنا wannan kuma yana nuna mana adalcin ubangiji Allah bai mu mutane azaba sai ya tura musu da manzo amma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ce ba mu wata jama'a azaba sai mun tura da manzon sai mun tura da mai gargadi ya je ya musu wa'azi ya musu gargadi shi yasa al'ummar da Allah bai tura wa manzo ba kamar al'ummar da aka yi tsakanin wani annabi da wani annabi wannan malamai suna ce musu ashabul fatara al'ummar da ba ta da manzo wannan su yan aljanna ne kai tsaye mun gane tsakanin wani annabi da wani annabi ana samun kafa. idan wannan annabin ya zo ya ƙara da'awarsa ya wuce da'awarsa ta ƙare yanzu wani annabi ake so a aiko to kamu a aiko wani annabin sai a yi wani ɗan yanayi shekara 100 zuwa 500 ba annabi on ground ba wani annabi a ƙasa so saƙo bai zo waɗannan mutanen ba da haka da su mutu Allah sai ce su ta aljanna saboda Allah bai ma mutane azaba sai ya aiko ɗan aike sun ji. kun fahimta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya zo ya fara wa'azi fara wa'azi saƙon shi yana buɗawa yana buɗawa shi dama an ce annabin duniya ne gaba ɗaya sai da saƙon manzan Allah ya kai ko'ina cikin duniya shi ya sa malamai suke cewa a yanzu haliyan ba wani mutum da zai ɗaga hannu ya ce saƙon manzan Allah ya je mashi ba babu shi ba inda saƙon Allah bai ce ba ba inda saƙon manzan Allah bai ce ba sai dai mu ci ne ɗaya imani da haka mutanen da ‘yan wuta sai su ce a'a mai wa'azi ya zo mana mai wa'azi ya zo mana sai dai da ya zo wa ƙulna ma nazzala Allah min shay'in cewa muka yi Allah bai saukar da komai ba ma'ana ƙaryata wannan manzan suka yi in antum illa fi dalalin kabir sai a ce lalle dai ku ba ku kasance cikin wani abu ba face bata wanda yake babba shi yasa kuka ba da irin wannan amsa ga manzannin da Allah ta'ala ya turo wannan magana ta ƙarshe in antum illa fi balalin kabir ya da an yakuna min kalamin mala'ika bil kuffar kila akbaru bit takzib ta iya yiwuwa mala'iku ne suka wannan magana da suka ce mai wuta ba aiko muku manzo ba suka ce an aiko mana manzo sai dai mun karyata wannan manzon mun ce Allah bai aiko komai ba to nan magana su kafiran ta tsaya sai mala'ikun da ke tambayar sun ce in antum illa fi dalalin kabir ku ba kasance cikin koyo ba ce kun sai kasance cikin bata wanda kuma batan yake babba mai girma sannan kuma za ta iya yiwuwa ya zamanto maganar kafiranci ce ai kalamul kuffar lil nuzul kafiran ne suka ce ma waɗannan masu ƙargadi haka a nan duniya lokacin da suka ce musu ku zo ku yi imani da Allah sai suka ce ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komai ba in antum ku suke ce ma annabawan ba akan komai kuke ba ba ce kuna akan bata wanda yake babban bata da haka zai iya yiwuwa da zama maganar mala'iku zai iya zama maganar su kafiran a nan duniya suka faɗa ma annabawa to wannan ya nuna mana cewa kamun a shigar da 'yan wuta sai mala'iku sun da su sun masu wannan tambayar kuma allah mai girma da bakata ya ba da irin wannan labarin a cikin suratun zumar wasiƙan da dina kafaru ila na mazura. hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin asan abin da za su ce za ce eh manzannin sun zo sai dai kalmar azaba ta Allah ta tabbata akan mutanen da suke kafare qila dukulu da jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin sai ce ku shiga wutar jahannama sai abu da mun sai shiga wutar jahannama mun fahimta to wannan shi ne abin da zai faru da su ‘yan wuta to bayan nan za su ƙara yin magana wa ƙari وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا شيئا متسجي لو كنا نسمع da a ce mun zama a can duniya lokacin da annabawa suke mana wa'azi auna aqilu ko mun zama masu hankali makon nafi ashabi sa'ir da ba mu zama cikin 'yan wutar sa'ir ka ga kenan an fara da na sani to nan da suka ce da mun kasance masu ji to ana nufin su kura ne ne? me yake nufi ji na ɗaya ko bahaushe yana yin magana sai ce kai ba ka jin magana me yake ni eh yaro aka ce ma yaro ba ka jin magana bahaushe yana nin kurma ne ba ya nufin kurmi yake nufi hmm? yawa da yi abin da ya yi dacewa ko ba haka ba to shi ne suna suke cewa makunna na suna ba ma jin magana da mun kasance ma jin magana ne da haka ba ta faru da mu ba auna aqilu haka damu da hankali suna nufin su ma wakata ne ba suna nufin su ma wakata bane ba hankali wani irin hankali yake nufi hankali na fahimta da kama gaskiya da gane ta suka ce to da muna da wannan makon na fi ashabi sa'ir da mun zama ba 'yan cikin wutar jihar ɗan wutar sa'ir ba fatarafu فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير الله تعالى يقول فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير fa'atarafu bi sai suka tabbatar da zunubansu suka ikirari da zunubansu cewa ɗayan su suka yi laifin kuma laifin da suka yi ya cancanci Allah ya saka su wuta fa a tara ku da zambin sun yadda ba su da ja ba su jin an zalunce su ba su jin an musu ba daidai ba sun yarda da abin da suka aikata su suka aikata kuma sun yarda adalci shine a kai su wuta kaga Allah bai zaluntar kowa kenan shi yasa a wani hadisi manzo Allah ya ce ba wanda za a shiga wutar jihar nama da shi sai ya tabbatar da laifinsa sai ya tabbatar shi ne fatara ku bi zambihi tunda sun tabbatar Allah ya ce fasuhuqan li ashabis sa'ir ay fa bu'dan lahum ar rahmatullah nisa ya tabbata ga waɗannan mutane yan wutar sa'ir daga rahmar Allah sai a ƙara nesanta su daga rahmar Allah to ka ji sakamakon waɗanda suka bijire ma'ayoyin ayoyin ubangiji alkauniya wanda aka faɗa a farkon suran wanda duk da sun san Allah ya sama ya ƙasa Allah ya taurari Allah shi ke da mulkin duniya shi ke da mulkin lahira Allah shi ya halitta ya halicci mutum ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa duk sun yadda amma kuma sun ƙi bauta ma Allah to ga sakamakonsu waɗanda su kuma suka ɗauki wa'azi daga waɗannan halittun na ubangiji suka yi imani da Allah su kuma ga sakamakon su na Allah zai faɗa cikin aya guda Allah ce innal lazina innal wa Allah ta'ala ya ce innal lazina shauna rabbahum bil-ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir innal ladzina yakshawna rabbahum lalle waɗannan waɗanda suke tsoron Allah suke tsoron ubangijinsu bil gaibi alhalin ba su taɓa ganin Allah ba ba su taɓa ganin Allah ba amma da an ce Allah bai so sai su bai da an ce Allah ya ce ai sai su ƙoƙari idan suna su kaɗai suka tuna da Allah suka tuna da azabar Allah sai tsoro ya kama su sai su kuka suna kuka kaga mutum yana kuka saboda tsoron Allah amma bai taɓa ganin Allah to Allah ya ce waɗannan waɗanda suka ji tsoron Allah tare da ba su taɓa ganinsa ba sai dai kawai sun kalli ayoyin ubangiji sun kalli sama yadda aka ce musu Allah ya yi sama ɗaya bisa ɗaya har guda bakwai sun kalli taurari sun kalli rana sun kalli wata sun kalli manyan duwatsu sun kalli tekuna da ƙoramu sun kalli halittun ubangiji ta su kansu ma sun kalli yadda Allah ya halicce su wannan sai ya zama musu wa'azi sai zama to suna tsoron Allah jin tsoron Allah su kuma ya za su zuwa ga bautar Allah suka bauta ma Allah Allah ta'ala ya ce lahum magfiratun suna da wata irin gafara daga wajen ubangijinsu wa ajrun kabirun da kuma lada mai girma lada mai girma ita ce aljannatu ita ce gidan aljanna Allah ta'ala ya sanya mu a cikin su irin wannan Allah ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul hud inda Allah ya ce innal ladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir wallahi waɗannan waɗanda suka yi hakuri suka yi aiki na ƙwarai to Allah ta'ala ce su ne wanda suke da gafara daga wajen ubangijinsu sannan kuma suna da lada wanda take babba babban lada ita ce gidan aljanna su waɗancan an kai su wuta su kuma waɗannan sai a buɗe ƙofa sai a ce su shiga aljanna saboda ne su kuma sun ji tsoron Allah tare da basu taba ganin Allah ba su kuma wadance sun tafarce ma Allah tare da cewa su ma basu taba ganin Allah ba to ka ga sakamakon kowa dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta kuma zai tafi wuta Allah ya tsare mu ya kuma sanya muna daga cikin su yan aljanna anan zamu dakata idan Allah ya kai mu gobe yarda ubangiji za mu ci gaba a kan ayata goma sha uku kenan inda Allah ta'ala zai ci gaba da yi mana bayani na cancantar bautarsa da kuma kaɗaituwarsa shi kaɗai a wajen bauta da kuma sauran nau'uka na tauhidi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu daɗi kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki ƙara sanya ƙasar mu cikin addu'a Allah ta'ala ya kawo mana mafita ya kawo mana sauƙin al'amura a cikin rayuwar mu wannan kashe-kashe da muke fama da shi da satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci Allah ka yaye mana Allah ta'ala ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don mu ba sai da rahamarka da kuma tausanka mutanen da aka kama suna hannun barayin daji muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya maido su zuwa ga danginsu cikin aminci irin su Janar General Muhammad Tsiga irin su Ustaz Abdulsalam Rabiu faskari da makamantansu Allah ka sanya musu mafita ka kubutar da su ka dawo da su zuwa ga danginsu cikin aminci sannan a ƙarshe kamar yadda muka sani yau muna ashirin ga wata na ramadan wannan yana nuna mana cewa an shiga goman ƙarshe a cikin watan ramadan to yana da kyau ‘yan uwa musulmi mu sani cewa waɗannan kwanaki goma da suka rage mana a cikin wannan wata mai albarka na ramadan to kwanaki ne masu tsananin masu albarka kwarai da gaske kwanaki ne wanda ake son musulmi ya aje komai komai ya aje ya shagaltu zuwa ga neman rahamar allah da yardarsa da kuma gafararsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ɗin nan ta zo aisha Allah ya ƙara mata yarda matarsa take cewa shidda mai izarau manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan zage damtse wajen bautar Allah wa ai ƙaza ahalaku kuma yakan tayar da iyalansa gaba ɗaya a ta ibada wannan ya nuna mana a goman ƙarshen nan manzan Allah baya bacci gidan manzan Allah ba a bacci da an ce an shiga goman ƙarshe an gama bacci kenan dare da ya zo an shiga ibada bautar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin goman ƙarshe ɗin nan itikafi yake shiga har ya bar duniya manzan Allah da an shiga goman ƙarshe to ya bar duniya gaba ɗaya ya tare cikin masallaci ya watsar da duniya ya shagalci zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka har ya zamanto bayansa matan sun ci gaba da wannan ibada ta itikafi manzan Allah nan Allah ya masa gafara manzan Allah nan Allah ya tabbatar mai da makomarsa aljanna ce amma duk da haka ka ji shi abin da yake yi to ina ga mu mu da ba a yi magafarin nan ba ba musamman kuma mu ba a gobe ba, ashe min ba da aula mu ne ya fi cancanta a ce mun fi dagewa wajen kulawa da waɗannan kwanuka guda goma don haka ‘yan uwa musulmai muna kira gare mu baki ɗaya muna ma junanmu nasiha yadda Allah ya raya wa muka ga kwanaki goma ne Allah ya ba mu rai Allah ya ba mu lafiya wa Allah mu yi kokari mu yi amfani da ran nan da Allah ya ba mu mu yi amfani da lafiyar nan da Allah ya ba mu mu yi kokari mu nemi neman kusanci da yarda Allah a cikin kwanaki goma ɗin mu rage bacci mu rage bacci a waɗannan kwanuka guda goma mu shigar da iyalanmu cikin al'amarin mun karanta ya ayyar da zina amanu ku an fusakun wa ahalikun nara ku da hannasu wal hijara mu yi ƙoƙari wajen raya wannan darare da mu da iyalanmu gabaci ɗayanmu sannan jan hankali na biyu akwai daren lailatul qadr wanda alqur'ani ya gaya mana cewa lailatul qadr khairun min alf shahr ya kowace ni dubu albarka kai yanzu ya za a yi kai ma Allah ibada ta wata dubu ta ina amma in kai raye wannan daren daidai yake da yi ibadar watanni dubu kai ban ibadar wannan daren ma ta fi watanni dubu to wannan dare a cikin kwanakin da yake ba ko ja akan wani a cikin daga yau din daga daren jiya har zuwa daren da za a ce an ƙara azumi cikin waɗannan dararen tabbas akwai guda ɗaya shi ne daren da yake kadari duk wanda ya dace yayi ibada a cikinsa ibadan nan wanda yayi a wannan daren ta fi ibada ta watanni dubu wanda babu daren a ciki don Allah ya za a yi kwanta mai ta bacci daren da ya zo wuce ba mai komi ba idan ba mu riske shi a wannan shekarar ba to shekara mai zuwa muna da yakinin za mu je shekara mai zuwa babu to mu amfani da wannan dama wallahi yanzu wani shaida cewa aka yi dare wanda ƙi yin bacci za a ba shi miliyan ɗaya ɗai ka zuwa ƙarshe miliyan goma zai samu kenan ko har sai da gare shi yana iri yi don mata ne ya bace to amma yanzu wannan alherin bai fi miliyan ɗaya ba ya fi miliyan ɗaya da Allah yi amfani da waɗannan kwanukan mu nemi wannan dare mai albarka daren da ya nace da ƙadari don neman dacewa da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu farka kuma ya ba mu ikon yin abin da ya dace a cikin waɗannan kwanuka kuma duk ibadar da zamu yi Allah ta'ala ya karɓa mana kuma ya ba mu ladar a mizanin sannan ƙarshe yau ne za a fara tahajjud ko an fara da to yau za a fara tahajjud kowa kowa buɗe take da yaro da babba da mace da namiji kuma wallahi mu ƙara gode ma Allah babu waɗansu abubuwa da ɗanci a inda muke wannan sanda. babu ba mu da waɗanda za a zo su kama su mutu su ta hayaniya su rasa ma a rasa ma inda aka nuna ba mu da yara marasa jin magana wanda za su zo yanzu a katsina akwai wurin da ana su sai an ɗauko 'yan sandan. sai an ɗauko ‘yan sanda sai an ɗauko ‘yan adami sai an ɗauko ‘yan hizba har ta kai da ma ana tunanin waɗansu masallatan ko a hana mayan ta hajjuɗin a masallacin domin ana ganin kamar hanawar shi ne zai fi zama maslaha da addini amma muna allah ya tsare mu kowa zai zo cikin nutsuwa ya san cikin nutsuwa ya gode ma allah ya koma gida ta allah abin da ya sa muke ƙarfafa zuwa ta haƙi duk mun san kawo mu wanda ya ce ai an ce a gida ta falala zai zauna gida a yi to bacci ne in bai san ba da sai ya zama tun shi bai yi ba kuma shi ya yi bacci amma in ka zo masallaci ko ba a yi ta duka da kai ba in ba za ka iya tsayuwar ba ka yi daga zaune sannan lafiya ce ana yin ta daga zaune in ka huta sai ka miƙe in ka gaji ka zauna almihim dai idanuwan ke zamantu suna ido biyu suna sauraron alkur'ani ana karanta ko kuma suna karatun alkur'ani muna ba da wannan shawar kowa ya ce mu karfafi iyalanmu su zo idan ko ba za su zo ba to kuma a gida mu kokari mu dora su kan wani tsari wanda za su yi ibadan nan a gida amma kar ba su zo ba kuma gida ba su komi ba Allah ta'ala ya ba mu ikon kulawa kuma ya ba mu ikon kamantawa ya karbi dukkan ayyukanmu na ibada ya sanya akan mizanin ayyukanmu gobe kiyama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين